Aggie's home with uh, Sophia today, who's not feeling well. Agnes šodien kopā ar Sofiju, kur uh, netik labi jūtās. There's a lot of people that are sick today. Īsnībā daudz cilvēku šodien ir apslimuši, saslimuši. And uh, I'm glad that you're here. Man ir liels prieks, ka tu šodien esi šeit ar mums. And I'm glad that we can spend this time together in God's Word. Man ir prieks, ka mēs varam pavadīt šo laiku kopā Dieva vārdā. And we can pray this week for those that aren't feeling well so that they'll quickly recover. Un kad mēs varam lūgt par tiem, kas nejūtās šodien tik labi, un lai viņi ātrāk izveseļojās. Uh, today I want to uh, title my message is Going Forward. Un šīs dienas tēma, par ko es vēlos runāt, ir iet uz priekšu. And I want to talk about the going forward in our Christian life. Tas nozīmē iet uz priekšu savā kristīgajā dzīvē. You know, the Bible says that uh, Uh, before we're saved, we're, we're lost in our sins. Un Bībelē teikts, ka pirms mēs esam izglābti, mēs esam pazuduši savos grēkos. He, he Bet tad Dievs mūs izglābi un noliek īpašā vietā priekš sava darba. Un mums ir jau sagatavota vieta debesīs. We, we Un visu caur savu dzīvi mēs turpinām augt tuvāk Dievam. -like, mēs kļūstam aizvien līdzīgāki Jēzum. Un tad vienu dienu mēs būsim kopā ar viņu debesīs. We'll exactly Un tad mēs būsim tieši tādi debesīs, kā Dievs mūs grib redzēt. But right now, today, we're all in a growing process. Bet šodien, šobrīd mēs visi esam augšanas procesā. You can say we're all today, we're all holy. Mēs visi varam īstenībā teikt, ka esam mēs šodien svēti. If you're a Christian today, ja tu esi kristietis šodien, born again, piedze, piedzims no augšienes, you could say that, that you're holy, you're one of the saints. Tu vari droši teikt, ka tu esi svēts, ka tu esi viens no svētajiem. You're separated from the world and you're separated to God. Tu esi atšķirts no pasaules un atšķirts tieši Dievam. And your name's written in heaven. Un tavs vārds ir ierakstīts debesīs. But you also know today that also growing Christ-like is a process of growth. Bet arī jūs noteikti pamanīsiet, ka dzīvot garīgi tas nozīmē procesu, tas nozīmē, ko tu dari, And uh, so that's what I want to say today that we're going forward in our growth as Christians. Un tas ir tas, ko es arī šodien vēlos teikt, ka mēs ejam uz priekšu, mēs augs, mēs augam. Let's look in uh, Ephesians chapter 2 verses 1 and 3. Atvērsim Efeziešiem otro nodaļu. Chapter 2 Ephesians chapter 2, and I'm going to read verses 1 to 3. And this is uh, kind of shows us where we started from. Un um, lasīsim Pāvila vēstuli Efeziešiem otro no 1 līdz 3 pantam, un šeit ir rakstīts, uh, kā īsnībā mēs iesākām savu ceļu. It says here, and you hath he quickened who were, who were dead in trespasses and sin, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Un šeit Bībelē ir rakstīts, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakļauti šai pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, izpildā, izpildīdami miesas un miesas prāta iegribas, pēc savas dabas būdami dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. And this is the, the beginning of the journey of life. Tātad šis ir mūsu dzīves sākums. <laughs> And actually here it uh, uh, talks about death. Šeit īsnībā mēs redzam, kad runā par nāvi. But we were born, jo kad mēs bijām piedzimuši, we were born spiritually dead. mēs piedzimām garīgi miruši. Uh, we, we, we had a physical body that breathed and ate and cried like a baby. Un mums bija fiziskais ķermenis, kad mēs ēdām, Un, un, un mēs raudājām kā mazi bērni. Physically alive, Fiziski dzīvi, but spiritually dead. bet garīgi mēs bijām nomiruši. That, that part that ties us to our Creator, to God in heaven, was, wa- wasn't there. Tā saikne, kas mūs savieno ar mūsu debesu tēvu, tā nebija tur. Tā nebija. The spiritual life was missing. Mums nebija garīgās dzīves. And listen, that's for everyone who's ever come into this world. Tas ir pilnīgi attiecās uz katru vienu cilvēku, kas ir ienācis šī pasaulē. We're all born dead in trespasses and sin. Mēs visi esam piedzimuši, mm, uh, miruši garīgi. Mēs dzīvojam tikai priekš šīs pasaules lietām. We live after the, the, the laws of, uh, <laughs> you could say, uh, uh, the natural man, the, just what comes out naturally. Mēs dzīvojam pēc tādiem likumiem, kas ir tā dabiskie, fiziskie lik, likumi, nu, tendences, pēc kā mēs vienkārši gribam, kā gribās, tā dzīvojam. We're blinded by Satan to spiritual truth. Mēs esam uh, kļuvuši akli par patiesību, par garīgo patiesību. And we live after just what feels good to the flesh. Un mēs dzīvojam pēc tāda, tāda veida, kad, uh, kas jūtās ļoti labi, to es arī darīšu. Good, Jā, kad ja es jūtos labi un man tas patīk, tad tā es arī dzīvošu. We un te ir rakstīts, ka mēs esam dusmības bērni. Separated from God. Atšķirti no Dieva. Just waiting for the day for the, the, the judge's hammer to fall. Gaidām to dienu, kad uh, tiesneša āmurs nositīs. And we'll be judged for our sins. Un mēs tiksim sodīti par visiem grēkiem, ko esam darījuši. That was our beginning. Tāds bija mūsu sākums. Uh, God has so much more for us. Dievam ir tik daudz vairāk priekš mums. Oh, God loves us. Vai kā Dievs mūs mīl? If we read further in this passage of scripture, it says that God, it says in, in verse 4, it says, But God, who is rich in mercy. Un tad tālāk, kad mēs lasām, tad mēs redzam, ka Dievs, kas ir bagāts žēlastībā, It says, when he was rich in mercy for his great love wherewith he loved us, even uh, when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Un tur arī tālāk rakstīts, ka viņš bija uh, žēl, būdams žēlsirdībā, lielā mīlestībā ar to, ko viņš ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīja dzīvus līdz ar Kristu. What a wonderful thing that, that God can look at sinners and he can look at the way we live and still love us. That's wonderful. Tā ir tāda apbrīnojama lieta, ka Dievs var skatīties uz mums, uz tiem, kas esam grēcinieki, Viņš var redzēt, kā mēs grēkojam, bet tāpatām joprojām mīlēt mūs. And he can find in his heart not only love, but mercy. Un viņš ne tikai savā sirdī var atrast ne tikai mīlestību, bet arī žēlsirdību. <laughs> Our walk towards Christ, towards being Christ-like, started with God's mercy. Jo mūsu sākums, mūsu dzīve, garīgās dzīves sākums sākās ar žēlstību. It didn't start with something good that we found in ourselves. Tas nesākās ar kaut ko labu, kas īstenībā kaut kur bija paslēpts mums iekšā. But it was because God is rich in love and mercy. Bet tas sākās tāpēc, ka Dievs ir ļoti bagāts žēlsirdībā un mīlestībā un žēlstībā. And so he sent his son Jesus Christ to die on the cross. Un tāpēc viņš sūtīja savu dēlu, Jēzu Kristu, lai nomirtu pie krusta. And our sins were put upon Jesus Christ. Un visi mūsu grēki tika uzlikti Jēzum Kristum virsū. Viņš bija mūsu aizvietotājs. Viņš paņēma visus grēkus, ko mēs bijām darījuši, un viņš saņēma sodu par tiem mūsu vietā. Un viņš nomira. Un Bībelē teikts, trešajā dienā viņš augšām cēlās. He has power over death. Viņam ir spēks pār nāvi. Over spiritual death as well. Un arī pār garīgo nāvi viņam ir spēks. And the fact that we were born spiritually dead isn't the end. Tas nozīmē, ja mēs esam piedzimuši garīgi miruši, tas nav beigas. Because Jesus is willing to give any who will trust in him spiritual life. Tāpēc, kad Jēzus ļoti vēlas dot jebkuram, kurš vēlas garīgu dzīvi, dod to viņam. Un to mēs saucam par piedzimšanu no jauna. Piedzimšanu no augšienes. To have that spiritual life that God can give, He puts it into our hearts, into our souls. Un to garīgo dzīvi, to Dievs ieliek mūsu dvēselēs. And then now we're not only just physically alive. Un tad mēs esam ne tikai fiziski dzīvi, but now we are spiritually alive. bet mēs esam arī garīgi dzīvi. And we can come to God, and now He's not just our Creator far off, but He's our Heavenly Father. Un tad mēs varam nākt pie Viņa, un Viņš nav tikai mūsu mūsu radītājs, bet viņš ir īstenībā mūsu tēvs, mūsu debesu tēvs. Un viņa svētais gars ienāk mūsu sirdīs. Un viņš atver mūsu acis uz garīgajām patiesībām, kas ir Bībelē and he radically changes our lives. Un viņš pilnībā izmaina mūsu dzīves. We start to love the things that God loves. Mēs sākam mīlēt tās lietas, ko Dievs mīl. And we start to dislike the things that God dislikes. Un mums sāk nepatikt tās lietas, kas Dievam nepatīk. And he starts changing us as people from the inside out. Un viņš mūs sāk mainīt kā cilvēks no, no iekšpuses uz āru. We call all of this uh, the work of regeneration and sanctification. <laughs> un to visu mēs saucam par jā. atdzīvošanas varbūt. Svētdarīšana, paldies! Yeah, svētapšana. svētapšana. It's a wonderful thing. Tā ir brīnišķīga lieta. And uh, this is what allows us to go forward in our Christian life. Un tas ir tas, kas mums atļauj iet uz priekšu mūsu kristīgajā dzīvē. Let's look together at 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Skatīsimies visi kopā otrā vēstulē korintiešiem 5:17. 5. nodaļu un 17. pantu. There it says. 5. nodaļu 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. Un te ir teikts tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Now this begins when we put our faith and trust in Jesus Christ. Tas viss sākās, ka mēs savu ticību un uzticēšanos liekam uz Jēzu Kristu. To, sins, mēs pagriežam savus mugurus saviem grēkiem. Is, mēs pilnīgi uzticamies Jēzum Kristum un to, ko Viņš izdarīja pie krusta un kas Viņš ir. Un mēs kļūstam pilnīgi jauns radījums Kristū. It's like It, it truly, it's being born again. Tas tiešām patiesi ir kā piedzimt no jauna. All the things that were in our old life, they're gone. Visas tās lietas, kas bija vecajā dzīvē, tās aiziet. Those sinful things tās grēcīgās lietas. And now we want to we want to just we just want to follow after what God has for us. Un tad mēs vienkārši gribam sekot, ko Dievs ir mums sagatavojis darīt, ko viņš mums liek. It's a wonderful thing to be born again and this is the beginning of our walk with Christ. It's it begins with trusting in Christ and becoming a new creature. Tā ir brīnišķīga lieta vienkārši sekot Jēzum un, un, un sākt savu uh, kristīgo gājienu kopā ar Jēzu. Have you ever experienced the new birth? Vai jūs esat kādreiz pie, pieredzējuši šo piedzimšanu no jauna? Can you say, Pastor, I, I know what you're talking about. That happened to me. Jā, jūs varat teikt, jā, mācītājs zina, par ko tu runā. Tas tiešām notika ar mani. That, that happened to me. Tas notika ar mani. Boy, I tell you what, if you don't know, if you've never experienced it, nu, es gribu jums teikt, ja jūs to vēl neesat pieredzējuši, then you're missing something tad jums tiešām jūs kaut kas pietrūkst, jūs, jūs nav kaut kas pilnīgi. This new birth, it's a, it's a complete new beginning in your life that God puts in your heart. Un šī jaunā piedzimšana, tas ir kaut kas pilnīgi jauns un brīnišķīgs, ko jūs varat piedzīvot savā dzīvē. It, ja jūs vienkārši lūgsiet Dievam pēc tā, if you sincerely come to him and say, God, I want to experience this new birth. Un ja jūs tiešām atklāti no visas sirds nāksiet pie Dieva un teikš, teiksiet, es gribu Dievs piedzīvot šo jauno piedzimšanu. So es vienkārši esmu gatavs pagriezt savu muguru savam grēkam un no visas sirds gribu izbaudīt, kas tas tāds ir, ko tu esi man sagatavojis. Dievs grib, lai tu esi no jauna piedzimis. Viņš grib, lai tu piedzīvo un saproti, cik tas ir forši. You can be born again today. Tu vari šodien jau piedzimt. By turning your back on your sin and trusting in Jesus Christ as Savior. Pagriezt savu muguru grēkam un uzticēties Jēzum Kristum kā savam glābējam. Let's look at Hebrews chapter 13 and verse 12. Atvērsim vēstuli ebrejiem 13. nodaļu un 12. pāntu. It says, Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Un te ir teikts, tāpēc arī Jēzus, lai ar savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Tā tad veids, kā viņš padarīja savus cilvēkus svētus, was through dying on the cross and giving his blood. Tas, ir, viņš, tas bija jāizdara nomirstot pie krusta un izlējot savus asins pār That, that was the price for us to be able to start this new walk with God. Un tā bija tā samaksa, tā cena, lai mēs varētu stākt šo brīnišķīgo ceļojumu ar Dievu. And he says that after that we are we are set apart to God. Un tad pēc šī mēs esam pilnībā atšķirti un nolikti priekš Dieva. Es īstenībā gribu palīdzēt, lai mēs vairāk saprotam, ko nozīmē mēs esam nolikti, atšķirti Dievam. Uh, in, in our kitchen we have certain utensils that belong to Linda. Uh, mūsu virtuvē ir dažādi instrumenti, kas uh, pieder tikai Lindai. And uh, they're used for preparing food un viņi ir tieši domāti, lai sagatavotu ēdienu. And in the kitchen there's a little plastic funnel. You pour liquid in it and it comes out the little hole into a bottle, a funnel. I'm not sure. Um, Piltuve, jā. Mm, um, mums ir virtuvē tāda speciāla piltuve. And Linda cooks juice down and then she pours it into the, the bottles with this funnel. Un viņa Linda uztaisa sulu un pēc tam salē viņu pa pudelēm. Now, I was out working on my motorcycle. Un es ārā strādāju pie savu motociklu. And I drained the old oil out of the front fork, the, the amortizator. Jā, un es izlēju ārā eļļu no amortizatoriem. And, and there was just a small little hole where you had to pour that special oil in. Un tur bija mazs, mazs caurumiņš, kur varēja, caur kuru tikai varēja ieliet eļļu atpakaļ tajā samatizētājā. No oil was expensive. Eļļa ir ļoti dārga. And I, I didn't want to waste any of it. Un es negribēju viņu vienkārši aizliet garām. So I thought, I saw a funnel somewhere. <laughs> Un tad es iedomājos, es kaut kur ieraudzīju to piltuvi. And I thought, yeah, it's in the kitchen drawer. Jā, pareizi, tas ir uh, virtuvē. And I went in there and I grabbed the funnel. Es iegāju virtuvē, paņēmu šo piltuvi. And uh, I took it out to the motorcycle. Un es aiznesu viņu līdz motociklam. And I poured oil in it. Un es ielēju eļu iekšā tur. And Linda Cauri. explained to me that that wasn't for that purpose. Un Linda man ļoti skaidri paskaidroja, ka tas nebija tam tā domāts. That was set aside for food. ka tas bija domāts īpaši ēdienam. It was supposed to stay clean. Tam bija jābūt tīram. And it had a special use set aside. Tam bija speciāls īpašs uzdevums, kas ir nolikts tikai priekš ēdienu. Now listen, we are set aside for God's use. Tas nozīmē, ka mēs katrs viens esam nolikti malā priekš Dieva. We're bought with the blood of Christ. Mēs esam izpirkti ar Kristus asinīm. We belong to him. Mēs piederam viņam to be used for His purposes. Lai būtu izmantoti un lietoti priekš Dieva mērķiem. We are, we are now the children of the King. Mēs tagad esam uh, karaļa vadoņa bērni. And God has a wonderful job for each one of us. Un Dievs ir mums sagatavojis katram vienam īpašu uzdevumu. That's why he says, don't use your body anymore for, for fornication, for sexual sins. Un tāpēc viņš saka, neizmantojiet vairs savu ķermeni uh, seksuālam grēkam. He said, you're, you're set aside for, for God's use. Tu tagad esi īpaši veidots priekš dieva va vadības un, un mērķiem. Don't, don't spend the time of your life in, in drunkenness and, and, and, and, and, and uh, wasting your life. Neizmanto vairs savu dzīvi dzēršanā vai arī vienkārši bezmērķīgā laika izlietošanā. Your, your life, the time that you have, it's set aside for the use of, of Jesus Christ to work through you. Tava dzīve, tavs laiks ir īpaši izdomāts un veidots tā, lai tu varētu to visu lietot Dievam par godu. When Jesus Christ died on the cross and when he rose again, he, he, he's, he's now able to give us uh, freedom from sin. Un tagad, kad Jēzus Kristus bija nomiris par mūsu grēkiem, viņam bija spēja un vara mūs atbrīvot no grēka un darīt mūs brīvus. Apskatīsimies Romiešu vēstules 6. nodaļu un 6. pantu. knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Un tur rakstīts, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpoju, nekalpotu grēkam. You see, dear Christian friend, as, as children of God, we're supposed to go forward. Redzim, dārgais kristiešu draugs, mē, mums kā dievu bērniem ir mērķis iet uz priekšu. We move from a life of being dead in sin. Mēs um, ejam prom no dzīves, kas bija mir, kad bijām nomiruši grēkos. And now we move forward as a, a, a spiritually live person uh, willing to serve God with our lives. Un mēs kļūstam par garīgi dzīvu cilvēku, kas, kas var tagad kalpot Dievam. And God has freed us from all of these things. Un Dievs ir pilnībā mūs atbrīvojis no visa tā. And he says, now you're set aside for, for God's youth, use as a holy vessel. Un tu esi īpaši nolikts, lai būtu Dieva instruments kādā īpašā uzdevumā. Mhm. What a wonderful privilege. Tā ir tiešām brīnišķīga privilēģija. That God would look at us that way. Ka Dievs skatītos uz mums tādā veidā. Not as some useless instrument that you might find somewhere in a filthy place, but as a clean, pure vessel that he wants to use. Kad viņš skatās uz mums nevis uz kādu instrumentu, kas ir netīrs un uh, kaut kur nolikts malā, bet ka mums, kad mēs esam kā instruments, kas ir tīrs, svēts un īpaši nolikts tādām īpašam mērķim. Isn't that wonderful that God sees you that way? Vai tas nav brīnišķīgi, ka Dievs skatās uz tevi tā? Do you know that God sees you that way? Vai tu esi pamanījis, ka Dievs tā skatās uz tevi? And you say, yeah, I, I understand that's written, but you don't know me. Jā, tu varētu teikt, jā, nu, no, Īsnībā es zinu, ka tas ir uzrakstīts Bībelē, bet tu īsti nepazīsti mani. I, I try, I really do. Es tiešām no visas sirds mēģinu. But uh, ask my <laughs> wife, I'm not there yet. Nā, pajautā manai sievai, es vēl neesmu sasniedzis to. Uh, ask the people that really know me, and, and they'll say that, boy, I've, I'm, I've got a long way to go. Nu, un par cilvēkiem, kas mani ļoti labi pazīst, viņi tev pateiks, ka man ir vēl gārš ceļš priekšā. Can I encourage you today? Vai es varu tevi vienkārši iedrošināt šodien? God knows that as well. Dievs arī to zina. He knows that we're not at the end point yet. Viņš ļoti labi zina, ka mēs neesam gala punktā. And you know he loves us anyway. Un tu zini, ka viņš joprojām mūs ļoti mīl. And you know he, he, he, still, he still sees us as his special children. Viņš joprojām mūs redz kā, mū, kā savus īpašos bērnus. <laughs> Let's look again, we read it earlier this morning, Philippians chapter 3 and verse 12. Izlasīsim vēl vienreiz, mēs jau skatījāmies no rīta, lasījām Filipiešiem. Philippians chapter 3 and verse 12. Filipiešiem 3. nodaļā un 12. pāns. And we'll read to verse 14. Līdz 14. pantam. Here God put these words Uh, for the Apostle Paul to write to us. To Dievs deva Pāvēlam, lai uzrakstītu to arī mums. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count, now, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do – forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Un šeit ir rakstīts, nevis ka es to jau būtu saņēmis vai būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvērtu, tāpat kā arī mani satvērs Kristus Jēzus. Brāļi, es vēlos nedot vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debu, debesu aicinājumam, Kristu Jēzu. Listen, we're on the road of becoming what the Bible calls perfect mēs esam uz ceļa, ko Bībele sauc par perfektu. Uh, in this life, we'll never be completely morally perfect. Šī dzīvē mēs nekad nebūsim pilnīgi morāli ideāli cilvēki. We're, we're always going to be working on that. Mēs visu caur savu dzīvi strādāsim pie tā. But listen, God does want us to be complete in the sense that we are we are uh, nobrieds, that we are mature as Christians. <laughs> Thank you. Say it again. God wants us to be mature Christians, and we can be mature Christians. Mm, Bet Dievs vēlas, lai mēs esam pilnīgi, lai mēs esam nobrieduši kristieši. Perfect in the sense that, that, uh, that we have everything that God has for us in our Christian life that we need. Pilnīgi tādā nozīmē, kad mēs saņemam visu to, ko Dievs mums ir sagatavojis. Now that motorcycle is really old. Tas motociklis ir ļoti vecs. It's a 1959 īž. Viņš ir 1950. gada īž. And uh, it, it, I, I like it because it's old. Man ļoti viņš patīk, tāpēc ka viņš ir tik vecs. And uh, I've never really tried to restore it completely, but I've fixed it up a little bit. Es neesmu viņu pilnībā salabojis, bet es pa laikam viņu pielaboju un pataisu. And there's some pieces that are missing. Un ir daži gabali, dažas detaļas, kas pietrūkst. It's got a shifter on the side like this. Tur ir tas ātruma pārslēdzis, kas yeah. ir malā. And it's very unique to that motorcycle. Un viņš ir ļoti uni unikāls tieši tāda veida motociklam. And I found the part that goes on the tank. I was so happy when I could put that on. Un, kad es atradu to detaļu, es biju tik priecīgs, ka es viņu varēju pielikt klāt savam motociklam. Tagad viņš ir bijis vairāk uh, gatavs, tuvāks pilnībai. I'm missing the plastic cover that goes on the ignition part. It's square, it's about that big. Tā, man ir ne, vēl nepieciešams tāds plā, plastikas, plastmasa, tāds mm, apsaks, kas ir apmēram tik liels. Un, un, un viņš, viņš apsedz motoru. They're hard to find. Viņus ir ļoti grūti atrast. If you have one, I'll buy it from you. Ja tev ir viens, tad es no tevis nopirkšu. But I'm, I'm always looking to, to complete that part of the motorcycle. Un vienmēr, kad ir iespējas, skatos un meklēju, lai atrastu tieši to detaļu. Now, what am I talking about? Tātad par ko es šeit runāju? I'm talking about our Christian life today, okay? Es šobrīd vairāk tomēr runāju par kristiešu dzīvi. When we come into God's family, we're not complete. Kad mēs ienākam Dieva ģimenē, mēs noteikti neesam pilnīgi. There, we're, we're, we're born into God's family, Mēs esam piedzimuši Dieva ģimenē, but we're not born complete. bet neesam piedzimuši pilnīgi Dieva ģimenē. And our Heavenly Father knows this. Mēs neesam pilnīgi, un Dievs zina, ka Viņš zina šīs visas lietas. And he loves us anyway. Un viņš joprojām mūs ļoti mīl. And, and we're his project that he's going to complete over time. Un mēs esam Dieva projekts, ko viņš ar laiku izdarīs aizvien labāk un salabos. Sometimes we look at ourselves and we, we, we almost fall into a depression. Dažreiz mēs skatāmies pašu uz sevīm un dažreiz iekrītam kā depresijā. Because we know we're not complete. I want to encourage you today. God is still working on you, and it's a process. process. And He uses, he uses His Word to find those things that you need to, to, to put on your life to, to fix this area. Un viņš ir ielicis visu savā vārdā, tās detaļas, kas mums ir vajadzīgas, ko mums vajag pielikt pie savas dzīves, izmantot savā dzīvē. That, that, that Un dažreiz viņ, Dievs izmantos kādu no draudzes, lai palīdzētu tev pielikt to vienu detaļu, kas kaut kur bija pietrūkusi tavā dzīvē. And you start to grow in the knowledge of God un tu sāc augt zināšanās. And your faith starts to grow when you see God working in your life. Zināšanās par Dievu un tava ticība aizvien vairāk aug par Dievu. And as you start to serve God, you start to see that God has given you special gifts and abilities. Un kad tu pa bišķītim sāc kalpot Dievam, tu uh, saproti, ka Dievs tev ir devis dažādas dāvanas un spējas. And as you go forward, you, you, you see yourself becoming more and more complete as a Christian. Un kad tu aizvien vairāk ej un ej uz priekšu, tad tu redzi sevi kā kristieti un kā tu redzi, cik ļoti Dievs tevi ir radījis brīnišķīgu. This should be an exciting process for you. Tam būtu jābūt ļoti tādam interesantam un aizraujošam procesam priekš tevis. We need to understand how God sees it. Mums vajag to redzēt, skatīties, kā Dievs to redz. He knows how we are. Jo viņš zina, kādi mēs esam. And he knows that this is a process. Un viņš zina, ka šis ir process. And he brings us through it because that's the way he chose to do it. Un viņš mūs to izvedīs tam procesam cauri, tāpēc ka viņš izvēlējās tādā veidā mūs audzināt. He could have made us complete the day we trusted him as savior. Viņam bija pilnīgas, pilnīga vara mūsu pārveidot ideālus tajā dienā, ka mēs uzticamies viņa Jēzum kā savam glābējam. Bet viņš izvēlējās to darīt tieši šādā veidā. Don't let Satan beat you over the head because you're not complete today. Neļauj Sātanam sevi uzvarēt vai kaut kādā veidā likt justies slikti, tāpēc ka tu šodien neesi ideāls. Hey, maybe tomorrow God will help you find that plastic cover. Varbūt Dievs tev rītā palīdzēs atrast to plasmas apsegu. Tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs varam arī augt Dieva ģimenē. Listen, you're expected to grow. Īsnībā no tevīm sagaida, ka tu audz un dodies uz priekšu. Pirms kāda laika mēs uh, pie savas mājas uh, nolējām betonu tādu grīdu. And, and the kids all took their shoes off and their socks off. Un visi bērni novilka savas kurpes un arī savējās zeķes. And they, they put their foot in the cement and they left a print. Un viņi vienkārši tajā betonā atstāja savu kājas nozi, nu, nospiedumu. And we wrote Luca, uh, Emily, Lucas, and Thomas on each of their footprints. Un mēs pie katra no viņu kāju nospiedumiem uzrakstījām Emīliju, Lukas un Tomas. And then there's one there that says Dad. Un tad viena liela, kur ir rakstīts tē, tētis. Now that was a long time ago. Tas bija ļoti sen apakaļ. Back when they had little tiny feet. Tad, kad viņiem bija vēl maziņas tādas kājas. And I knew that someday that they would grow and their feet would be big and they could put it next to that and say, "Wow, look how I've grown." Un es zināju, ka būs kāds brīdis, kad viņi izaugs un viņi varēs pielikt tam nospiedumam klāt savu kāju un, par, un apstīties, jā, tiešām viņi ir izauguši. It was a natural thing that I could expect that they would grow. Un tā ir dabiska lieta, kad es sagaidīju no viņiem, kad viņi izaugs, ka viņu kā izaugs. So Linda and I went to the grocery store and bought food. <laughs> Tāpēc mēs ar Lindu braucām uz veikalu un nopirkām ēdienu. And we fed them. Un mēs viņus ēdā, ē, bar, ēdinājām. And fed them. Un vēl. And fed them. Un vēl vairāk. We fed them many, several times every day. un vairākas reizes dienā mēs viņus pabarojām. And they're big now. Un tagad viņi ir lielāki. And now we look back and we say, wow, that, that process was a wonderful thing throughout those years. Un tad mēs paskatāmies atpakaļ un skatāmies, brīnišķīgs tomēr bija tas process, ka viņi auga. We need to, we need to, as God's children, we need to eat right. Un tāpat arī mums, kā Dieva bērniem, arī vajag ēst pareizi. So that we can grow. Lai mēs varam augt. And last week we talked about God's word. Un, un pagājušajā nedēļā mēs runājām par Dieva vārdu. Ka tas, ka tas ir ēdiens mūsu dvēselē. Ka tas mums palīdz augt zināšanās. Tas palīdz mums augt mūsu ticībā. Tas mums palīdz iet uz priekšu mūsu kristīgajā dzīvē. Kids need to eat right and they need to exercise. Jā, bērniem ir nepieciešama ēst pareizi, bet arī pašā laikā arī kustēties un kaut ko darīt. Un tāpat arī mums, kā kristiešiem, ir nepieciešams arī uh, darīt kaut ko un, un trenēt savu ticību. Will, life, Un mums vajag mēģināt atrast to, tās lietas, ko Dievs grib, lai mēs katrs viens darām. Un arī pavadīt laiku meklējot tās lietas Bībelē, kas ir rakstīts priekš mums, ko vajag darīt pareizi un kā to darīt, un arī paklausīt tām lietām. Hearers, but, but ne, nebūt tikai klausītājiem, ko Dievs saka, bet arī, tie, bet arī darītājiem, ko Dievs saka. We'll Un tas ir mūsu garīgais treniņš. Tādā veidā mēs arī augsim. I just want to encourage you today to, to go forward in your Christian life. Šodien es gribu tevi iedrošināt, tiešām iet uz priekšu savā garīgajā dzīvē. Paul said that uh, um, in that passage in Philippians that, that he read, he said uh, he, he, uh, he's looking forward. Un tādā raksturvietā Filipiešiem Pāvils saka, ka viņš skatās uz priekšu. He, he doesn't look at, at maybe the failures that he might have had in his past. Viņš, saka, viņš nesaka, ka viņš skatās uz tām lietām, kas neizdevās, kas bija pagātnē. But he, he's, he's stretching forward to the things that God has in front of him bet viņš cenšas sasniegt tās lietas, kas ir priekšā, aizsniegties pēc tām. That just reminded me that many times in our, our spiritual life, we need to understand that we need to forgive those in our past, and we also need to understand that we are forgiven. Un tad arī daudzreiz mums tas varbūt ir kā atgādinājums, ka mums vajag piedot kādam, kas mums ir darījis pāri pagātnē. And we also uh, Let, us look at Ephesians chapter 4 and 32. Apskatīsimies Efeziešiem 4. nodaļu un 32. pantu. There it says, And be kind one to another, tender hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Don't get stuck in the past. Go ahead and read that. Un te ir rakstīts, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Sometimes our progress going forward can be slowed down by the fact that we can't get over what someone's done to us in the past. Un dažreiz mūsu augšanas process var būt palēnināts dēļ tā, ka kaut kas kaut ko mums ir pagātnē izdarījis. Un varbūt mēs vienkārši lēnāk ejam, tāpēc, ka mēs īsti neizprotam vai nenoticam, ka Dievs pilnībā ir piedevis man. The Bible says here to forgive others and just as God for Christ's sake has forgiven us. Un Bībele vienkārši mums saka, piedodiet citiem, tā kā Dievs ir piedevis mums. We need to go forward. This is our calling. Un tas ir mūsu aicinājums. Mums ir jāiet uz priekšu. And this is God's purpose for us. Tas ir Dieva mērķis priekš mums katra viena. And this is His promise for us. Tas ir Viņa apsolījums mums. Let's look at 1 John chapter 3, verse 1 to 3. Un atvērsim 1. Jāņa vēstuli. First John chapter 3 and verse 1, it says, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when, we sh- when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Un 1. Jāņa vēstulē, 3. nodaļā, no 1. līdz 3. pantam, tur ir teikts: Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. So a grown-up Christian is someone who's like Christ. Un, kad ir kāds jau pieaudzis kristietis, kas ir jau aizvien līdzīgāks Kristum. Says, Un mums ir tāds teiciens angļu valodā, ka augšana ir grūts process. And, uh, but we have this wonderful hope. Bet mums ir šī brīnišķīgā cerība, like kad, mums, kad būs diena, kad pienāks tā diena, kad mēs būsim kā Kristus, līdzīgi kā Kristus. God will bring us along. Dievs mums palīdzēs. He's not going to leave us alone. Viņš mūs nepametīs vienus. He's not going to throw us away. Viņš mūs arī neatmetīs projām. He's not going to give up on us. Viņš arī nepadosies. He's going to bring us through all the way to the end. Viņš mūs izvedīs visam cauri līdz pat pašām beigām. That's a wonderful hope. Tā ir brīnišķīga cerība. And even today he's working through the situations and the circumstances that come into our lives. Un arī pat šodien viņš strādā caur situācijām un apstākļiem, kas ienāk mūsu dzīvē. So un viņš to dara, lai mēs varētu izaugt garīgi un kļūt aizvien līdzīgāk Jēzum. Let's leave off today in Romans chapter 8. Un pabeigsim ar romiešiem 8. nodaļu. Likewise, Romans chapter 8 and verse 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of Christ, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Un tad lasīsim romiešiem 8, no 26 līdz 31. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet tas, kas izpētīs sirdis, saprot, ko gars grib ja, kas, ja tas ar dievišķiem vārdiem nāk palīgā svētajiem. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti, jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimušais daudzu brāļu starpā, bet kurus viņš iepriekš nolēms atpestīt, tos viņš arī aicinājis, un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis, bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī apskaidrojis. Ko nu sacīsim par to visu? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Amen. Piecelsimies un lūgsim Dievu kopā. Mūsu debes Tēvs, mēs nākam tie, Tava priekšā un Heavenly Father, we're thankful that we're your children. Debes Tēvs, mēs pasakamies, ka mēs esam Tavi bērni. Father, we're thank you. We're thankful that uh, you've given us this this new life. Mēs esam tik ļoti pateicīgi, ka tu esi devis mums šo jauno dzīvi. We thank you that you freed us from the slavery to sin. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka tu mūs esi atpestījis, izglābis no verdzības, no verdzības grēkam. And Father, that you've given us a place in heaven. Un tās tu esi devis mums vietu debesīs. And you've called us to be separate from the world, separate from sin, to be used by you un tu mūs esi aicinājis projām no pasaules, īpaši atšķirt uz tev, kalpot tev. And Father, we understand that today we are on the road to becoming Christ-like. Un tās šodien mēs saprotam, ka mēs esam uz ceļa, kas mums palīdzēs aizvien vairāk kļūt līdzīgākiem Jēzum. Today we give our lives into your hands so that you can mold us and form us to be like Christ un šodien mēs nododam savas dzīves tavās rokās, lai tu mūs veidotu, lai mēs kļūtu līdzīgāki Jēzum. Father, we come before you humbly and, and Father, we, we, we admit that we're not everything we're supposed to be today. Un tās mēs arī nākam šobrīd tavā priekšā un atzīstam, ka mēs neesam tādi, kādi mēs arī gribētu būt. Father, you know that we want to be complete. Tu zini, Tēvs, ka mēs katrs viens gribam būt pilnīgi Tavā priekšā. And so, Father, we ask that you would help us to see the things in your word that will help us to become as complete Christians. Un tās palīdz mums arī tavā vārdā sameklēt un redzēt, kā kļūt līdzīgākiem tev. Help us to grow every day in our spiritual life. Palīdz mums augt katru dienu, lai mēs varētu būt aizvien līdzīgāk tev. Father, give us a desire to be obedient to your, to your voice. Un Tēvs palīdz mums arī gribēt būt paklausīgiem Tev. Father, I pray that this growing process will be a, a joy for us. Un Tēvs, lai šis augšanas process mums būtu kā prieks Because priekš mums. we know what the end is going to be. Jo mēs zinām, kādas būs beigas. Father, you will carry us along. Jo mēs zinām, ka Tu mūs nesīsi līdzi. Father, we know that your spirit will be interceding for us. Un mēs zinām, ka tavs gars lūgs par mums. And Father, we know that you'll work through the circumstances that come into our life. Un tās mēs zinām caur šīm dzīves situācijām, kas nāk mūsu dzīvē, ka tu strādā. And Father, you'll bring us through all of this to be conformed to the image of your Son. Un tās mēs zinām, ka tu visu to dari, lai mēs aizvien vairāk kļūtu līdzīgāk tavam dēlam. Father, we thank you that we have this calling. Un tās mēs esam pateicīgi, ka mums ir šis aicinājums. Do with our lives as you will. Dari mūsu dzīvēs to, kā tu to gribi. And we pray these things in Jesus' name. Un to visu mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. Amen.